pour commencer à soumettre l'idée. Ça ne veut pas dire que l'exécutif sera d'accord, euh, vraisemblablement pas sans doute, mais dans tous les cas de figure... Le but du jeu, évidemment, c'est de repartir sur un texte de loi. Moi, je travaille convenablement avec madame... Euh, madame... Nik berbezala lan egiten dut Espainiak handerearekin, alduena egiten du. C'est là, gaia lege denean, borondate eskasia izan da. que je l'ai vu, euh, tous les ingrédients d'une réelle volonté n'y étaient pas. Voilà, mais on en reparlera. Et je travaillerai avec Madame Espagnac, bien entendu, pour essayer de faire avancer ce sujet. On se rapproche des présidentielles, peut-être que le calendrier... ari dira, berba egutegiak garrak berpizten ditu, aski nahi gabetua naiz azken aldian ikusi zemoldetan tratatua izan den gai hau. Fadro zet ide, euh, jesper konafora avancer.